أنا اسمي مصطفى اللبدي ولما أكبر بصير تاجر. My name is Hadiel. I want to be a doctor. ما اسمع علي بحب يكون عندي معرض طيارات. أنا اسمي محمد لبدي لما أكبر إن شاء الله بدي أصير لاعب كرة قدم. Palestine J'ai envie de croire en toi à l'infini. J'aimerais qu'on voit en toi le reflet de l'estime que tant d'êtres humains ont pour toi. Des racines à la cime, reste impliqué dans ce combat. Palestine. Tu ressens comme un éclat de soleil dans le froid et la brise. Tu restes droit face à tous ceux qui méprisent tes droits et ta foi palestine. Qui résiste et se bat, toi l'estime. On donne la liberté à Palestine. Plus d'un siècle de combat, toi l'estime. Palestine j'ai envie de croire en toi. À l'infini, j'aimerais qu'on voit en toi le reflet de l'estime que ton être humain ont pour toi. Des racines à la cime, reste impliqué dans ce combat. Au Palestine si éloigné de toi, on perçoit tes douleurs et tes cris, tout comme les nôtres touchant nos propres vies. Le nom d'Israël est Palestine, et pour ça ils combattent subissant les crimes. D'un état qui à chaque pas élimine la bravoure d'un combat Palestine, Palestine. J'ai envie de croire en toi à l'infini. J'aimerais qu'on voit en toi le reflet de l'estime que tant d'êtres humains ont pour toi. Des racines à la cime, reste impliqué dans ce combat. Il est clair et évident qu'il y a une certaine mainmise de leur politique en France qui nous vise et nous brise. La LDJ, interdite là-bas comme aux USA, a le droit d'exister en France et appelle à la ratonnade de ceux qui osent critiquer. Leur sale politique, le cri fait plus qu'impliquer. Ils sont tous sauf intellectuels humanistes. Dans le cas de ce conflit, ils défendent systématique Israël, par solidarité tribale, même quand le monde condamne leurs agissements sans morale, le Mossad est responsable des deux Tout, C'était un aller simple, sans pitié ni retour. Cet état de voleur, depuis très tôt maquilla. La vérité est malgré toute loi châtilla. Tout opposant grâce à qui vérité brilla. Flagrant comme le massacre de Sabra et Chatila j'ai envie de croire en toi à l'infini. J'aimerais qu'on voit en toi le reflet de l'estime que tant d'êtres humains ont pour toi. Des racines à la cime, reste impliqué dans ce combat.